Albania Mobile Radio Përshëndetje jemi në uh, Albania Mobile Radio Përshëndetje të gjithë dhe gotë sa të quna Përshëndetje Blerina Mirë se erdhët sot në ditë të hënë Si e kaluat? Mirë, është një ditë me shi në fakt sot uh, duhet të jemi energjik, por eh. duhet të jemi. Por në fakt është një ditë që të rrish në shtëpi, të hash ca gështenja, o bo bo, të zë gjumi, mm. një ditë që s'do të dalësh nga shtëpia, por gjithsesi kemi obligime të tjera, do kalojmë këndshëm dhe këtu duke diskutuar për tema interesante, prandaj jemi këtu sot për t'ju shoqëruar. Shkëlqyeshëm, kemi edhe Wardën, mirëmëngjesi Warda, si je? Po, sa më prisha mikrofonin, të skaj gjithë. Tenti, mirëmëngjesi Blendi, mirëmëngjesi gjithë dëgjuesit. Unë e nisa ditën me incident. S'ka problem fare, të lutem. Ëh, por çfarë jeni? Mos e mos e lëviz, është në rregull ai mikrofoni, nuk e gjen gjë. Prandaj. Nuk e do të thuash se nuk e kisha. Jo, jo, nuk e ke prishur. A gjithashtu Jackson këtu, mirëmëngjesi. A ti do të kesh afër një mikrofon? Mirëmëngjesi të gjithëve. Ç'kemi nga ty? Çdo gjë mirë, madje edhe sot që është koha pak e vrenjtur, mm -hmm. ndjehem energjik çuditërisht, u ngrita me humor të mirë. Ashtu. Shkëlqyeshëm, e di që disa prej jush kanë punuar gjatë fundjavës, kanë qenë edhe duke u marrë me projektet e tyre për praktikën intensive këtu, ë po. uh, duke u marrë edhe me temat, po doja që të flisim pak sot edhe për aktualitetin dhe për ca gjëra që ju ngasin, por uh, gjithashtu edhe për temat që ju keni vendosur që do të bëni si punë, ë uh, cilat do të bëni si punë tuaja prezantuese në fund të praktikës. ë uh, Albiona është këtu, Eleni është këtu, uh, Blerina është këtu, Sonila, Jenny, Warda, gjithashtu edhe Jackson. Ëh, uh, kështu që po e nisim nga Albiona, meqë kam pranë këtu dhe po marrim uh, në sensin orar të gjërave. Albiona, çfarë ke menduar që të kesh si tematikë në atë që do të bësh uh, si podcastin tënd për një punë prezantuese? Mendoja që podcastin tim ta bëja me armët kimike. Mhm. Mm më duket një temë shumë aktuale, domethënë që na prek të gjithëve. Edhe po mendoja që kam dhe goxha material për të marrë zërat që janë pro, zërat që janë kundër, ekspertët edhe njerëz kështu normalë, mm -hmm. qytetarë të thjeshtë. Edhe më duk si një podcast që kishte shumë shumë burime, i themi ne në, në gjuhën e gazetarisë brenda edhe duket interesante. Okay. Kështu që kisha dhe material. Kështu që nuk e menduar asgjë. Mirë, urime. Okej. Megjithatë duhet të zgjedhësh, Eleni duhet të këshilla ime është diçka që është pranë interesit tënd, do të diçka që të pëlqen. Blerina, mirëmëngjes. Ah, mirëmëngjes, uh, edhe një herë të gjithëve. Atëherë unë kam menduar, domethënë jam në dilemë disa temave, uh, temën e Krishtlindjeve, udhëtimet, çfarë ofertash ka që mund t'u shërbejë dhe njerëzve të cilët vendosin të udhëtojnë jashtë, çfarë vendesh janë më destinacionet më të preferuara për Krishtlindjet, kush atmosfera më e bukur. Më duket një temë e dobishme kjo, meqenëse jemi, domethënë, është nëntor, po prapë njerëzit mendojnë më para, para se të mhm. prenotojnë mm. udhëtimet e tyre, kshu që mund t'u shërbejë për projektet e ardhshme, si dhe dhe nuk kam menduar asgjë. Unë po mendoj për temën e diplomës në fakt. Mhm. Mm Sepse jam vit i tretë dhe kështu që jam pak Po ke kohë akoma moj goc. E po sot na than që duhet të përcaktojmë temën dhe pedagogun ah. udhëheqës edhe kështu që pak në esta. Ki parasysh një gjë që ia vlen është që që tema që mund të zgjidhni në kuadër të praktikës intensive Mund t'ju vlejë dhe s'ka pse të mos t'ju vlejë për uh, për më tutje, domethënë për diçka që ta përdorni në shkollë. Nëse dikush në shkollë ju kërkon diçka të ngjashme, për shembull ju mund ta përdorni atë si produkt. Po, ato vijnë në vesh, sepse kur uh, urdhro E kanë zërin shumë të lartë Blendi. E kanë zërin ato shumë të lartë. Mund të mund të ulen. Ja, t'i provojmë tani këtu. Janë kufjet. Duke qenë se pavarësisht se jam në vit të dytë, e kam menduar për ta trajtuar edhe si temë diplome në vit të tretë, edhe duke qenë se dua ta bëj punë kërkimore, m'u desh ta mendoja që tani. Mm -hmm. Por më pas thashë, ok, nuk do e fus ekonomikun kudo që unë do jem, kështu që zgjodha të flas për librat, meqenëse tani afër kemi edhe panairin e librit. Dëgjova që edhe disa nga vajzat e praktikës kanë zgjedhur këtë temë, por Për mendimin tim nuk ka një temë që ta dëgjosh dhe të duket interesante. Është trajtimi që i bëhet, mënyra po. se si e sjell dikush, që e bën atë interesante tek dëgjuesi. Fundja për librat ka shumë për të thënë, kështu që çdokush që do të dëgjojë podcastet tona do mbetet i kënaqur, pavarësisht nga trajtimet që do i bëhen nga secila nga vajzat. Ja, kjo është e vërtetë. Ë, uh, pra ajo shqiptarët konsumojnë për t'u dukur. Mbetet për të bërë Do të ngelet tani për temë diplome. Për temë diplome. Shumë interesante dhe ajo prandaj. Po, nëse mund të të pyes nga çfarë ke zbuluar deri tani, është e vërtetë që shqiptarët konsumojnë për t'u duk? Çfarë do të thotë kjo? Atëherë, si fillim unë kam zgjedhur të marr shikoj, studioj një restorant se si është klientela. Mhm. Çfarë zgjedh klientela? Edhe me çka kam parë, po. Deri në një përqindje ta themi 70% konsumojmë për t'u dukur. Të, të po shkosh në orën 10 të darkës dhe të marrësh 5 veta secili nga një kafe, është thjesht ajo, domethënë, do trajtohet në idenë që ne bëjmë gjëra, dalim, mm -hmm. uh, blejmë, konsumojmë, mm -hmm. por mhm. nuk është se vërtet kemi nevojë për këto gjëra. I bëjmë më tepër o për të qenë në konkurrencë me të tjerët ose për t'u treguar të tjerëve që dimë edhe ne të bëjmë diçka. Okej, okay, domethënë ne dalim në kafe që të na shohin, Kjo është ideja që t'na shohin që ne pim po, kafe jashtë. Ja më ne dalim për shefin ton, që t'na jo, shohin. Mund të dalim ne të rinjtë, po një moshë 50 vjeçare të dalë në orën 10 të darkës sepse e mira faturave, sepse unë kam mbledhur fatura. Mhm. E mira faturave është që ekziston dhe ora. Po. Dhe në orën 10 të darkës të marrin 5 persona secili nga një kafe. Unë mendoj që Gjeni ka shumë të drejtë. Çfarë çfarë mendon ti? Mendoj që Gjeni ka shumë të drejtë që shqiptarët konsumojnë për t'u dukur. Jo vetëm tek kafja, po e kam vënë re të paktën ke shoqëria ime. Blen një vajzë diçka për shembull dhe blen tjetra pa çka që Jo pse ta ta ketë ajo mos ta kem unë e blen direkt. Më duket shumë absurde, po. Është vetëm ziliqare, s'ka. Është shumë absurde. Më duket, nuk është që ti mund të mos Mund mos e kesh nevojën fare për atë. Mm. Kam për të për t'u dukur. Kam për të nuk e trajtoj me anën për t'u dukur apo ziliqare, nuk e trajtoj ato janë gjëra sociale. Ja, është atë janë njerëzore, jo se është sociologjike, është për sociologjike, t'i shikojmë për ekonomik. Pikërisht. Mhm, okay, në rregull. Albiona po shtonte. Dhe Dorin, është kam përshtypjen se ka dhe ndikim Facebooku. Gjithë njerëzit vënë për vendet që shkojnë. Pikërisht. Të gjithë njerëzit blejnë dhe janë bërë këto tani në modë fotografojnë çka kanë blerë. Uh, shkojnë në një restorant, han diçka e fotografojnë atë edhe në Instagram, në Facebook. Dhe kam përshtypjen se është bërë një konkurrencë ndaj të rinjve dhe edhe unë jam shumë dakord me këtë që sidomos të rinjtë konsumojnë për t'u dukur. Mhm. Mm Okej, okay, mirë, tani për t'u dukur ne kemi një çik mund të jetë pak edhe sociale, po them kështu si tipologji shqiptare. Mendoni që shqiptarët janë një çik Që okay. kanë qef t'duken për shembull. Po të mendosh për po, shembull shumë persona kur del nga blloku ke makina të bukura ku dëgjon veshur shtrenjtë, po, pavarësisht se pavarësisht se mund të kenë domethënë ku dëgjon kredi apo mund të kesh shitur shpinë apo gjëra të tilla, mm -hmm. por gjithsesi nga ky aspekt qefin vetes me pak fjalë ja bëjnë ose e bëjnë thjesht për sy të tjerëve. Ose, ose po të vësh re për shembull te telefonat, e kemi të gjithë iPhone. Shumë iPhone, shumë uh, gjëra të shtrenjta. Janë shumë shtrenjtë. Po të marrësh një rrogë minimale ose mesatare në Shqipëri, besoj se askujt nuk do Nuk do t'i del. Po e blejnë dollarin në iPhone atë blejnë. Mund të themi që mua mua mua ma kanë dhuruar për shembull. Mua ma kanë dhuruar. Unë kam një pesë, në kohën kur e kam marrë ishte i ri dhe ishte 700 euro. Po unë unë nuk do të unë nuk do të shpenzoja 700 euro. Edhe nuk është çështja i ke apo nuk i ke. uh, është çështja që a ta bën zemra apo nuk ta bën. Mua nuk po më bën si prind me një fëmijë, po. mendoj që me 700 euro mund të blej shumë gjëra, ë, uh, kështu që nuk do ta blinja, por dhuratë sigurisht që edhe shumë i mirë, patjetër. Nuk po them që s'është. Ja vlen për 700 euro. Ë, uh, po Me shtatëqind euro me paret e tjerëve ndoshta ja vlen Për mua nuk ja vlen dot Se ka shumë të bëjë edhe vlera që neve i, i caktojmë gjërave Po flisim pak për këtë um, ehm, Është shumë interesante. Edhe për edhe për praktikën intensive ndër të tjera, që është një gjë që ofrohet falas. Dhe në psikologji, do apo nuk do, edhe në ekonomi, Xheni mund të mund na japë ndonjë vëzhgim tjetër të brendshëm akoma, por unë mbaj mend se e kemi bërë edhe në shkollë. Ë, uh, kishte kur diçka të jepet falas, Ti nuk e vlerëson atë si diçka të cilën e ke bler me para. Këtë fatkeqësisht e bëjmë që të gjithë, ë uh, nuk diskriminon kë, por kështu është. Është e tillë për shembull qoftë se ti ke punuar dhe një bluzë e ke bler, po themi 120 euro me lekët e tua, atë bluzë kur e heq natën e palos, e var, e kupton? Po po, e lan me kujdes, e lexon atë etiketën sa do uh, ujin, nxehtësinë, domethënë mos do larë me dorë kështu. Pse? Sepse sepse të kanë dhëmbur ato. Megjithatë kjo bluzë të jep satisfaksion. Të jep një kënaqësi sepse ti kur e vesh ndjen që ke veshur uh, 120 euro apo ku di unë se sa mund të kushtojë ajo. E njëjta bluzë, në qoftë se dikush jua fal. Më kupton apo e gjen tek të përdorurat me 5 lekë. dhe e blen, mund të jetë e njëjta cilësi, ndoshta edhe më e mirë se ajo bluza e parë, por për shkak se ti e ke marrë lirë, për shkak se ty ta kanë falur, për shkak se ti nuk ke ndier dhimbje për ta blerë atë bluzë, do të shikoni që kur e heq natën mund ta hedhësh domethënë, kështu ta lësh gjithë ditën të hedhur, shkon e merr të nesmen dhe e var, nuk ke të njëjtin kujdes, nuk të thotë të njëjtën gjë sepse nuk ke shpenzuar njësoj për atë dhe nuk ka rëndësi se çfarë malli është rëndësi ka që ti e more falas. Dhe për këtë po flisim që nëse diçka është për shembull nëse ti vjen për këtë kurs edhe thua po vëmë një çmim 500 euro. 3 muaj kurs, kaq është. E di si vin njerëzit? Nuk mungojnë asnjëherë sepse janë eurot e tyre që kanë paguar do marrin certifikatën në fund dhe e ndjejnë sikur humbasin gjë. Kurse kur e jep falas, pastaj do s'do, Ka një lloj neglizhence. E shoh që Erildo është afruar te te mikrofoni me me një kauz. Jo, unë do të thoya këtë pjesën e kursit faktikisht që ti e përmende. Kjo ndodh shpesh me këto kurset e anglishtes ose gjuhëve të huaja, që në shkollë as s'e hap librin fare dhe kur vjen puna pastaj arrihet uh, zakonisht kur vete në maturë, fillon thua o, do bëj kurs tash se jo do marr provimin e maturës, edhe nuk mungon asnjëherë tek ato kurset. Kur fillon kursin fillon e hap librin çdo herë, çdo herë. Dhe kjo ndodh pikërisht tek pjesa e pagesës. Është diçka ka të bëjë me pagesën. Po, kjo kam përshtypjen që ka të bëjë me pasionet. Po. Qofse do ta kishte shumë pasion anglishten, më beso që do ta hapte edhe gjatë orëve të mësimit. E njëjta gjë vlen edhe për praktikën këtu. Në rast se dikush nuk do ta kishte qef, as me lek, as me as falas nuk do ta bënte. Ndërkohë që neve edhe me lek të ishte, pavarësisht se s'e kemi, domethënë e kemi pasion, do vinim do ta bënim. Po pra. Kjo. Kështu që lidhet me pasionin. Varet nga varet nga njerëzit, varet nga njerëzit, por e sigurt është që sikur edhe 5 lek dikush të kishte paguar, psikologjikisht bëhesh, nuk e di pse, edhe unë edhe ti të gjithë neve, domethënë, bëhemi të përgjegjshëm sepse ai transaksioni 5 lek 5 lek se ç'bëka një çudi psikologjike në, në, në gjithë më kështë gjëja e falur është një gjë e falur edhe Sepse është një çik më çik më kuti unë tash e e këmbyshme. Si më shumë. Jackson i tund kokën, më duket sikur po, është është dakord. Jackson atë pjesën e interpretimit në mikrofon për paran, kështu që Ah, po, po. Uh, ja di vlerën parave Jackson. Doja të të pyesja për për çështjen e tematikës që që do të trajtosh në lidhje me podcastet. Mm, atëherë un kam zgjedhur një tematikë që ka të bëjë me punësimin, më saktë me punësimin e të rinjve në Shqipëri. Është një tematikë e cila do jetë gjithmonë aktuale, do zërë një peshë të konsiderueshme në shoqëri, pavarësisht se nuk është në fokus aktualisht apo për momentin, por gjithmonë do paraqesë si uh, një problematik, sepse po t'i referohemi vite më përpara, punësimi ka qenë problem jo vetëm për moshat e reja, por edhe për moshat të afta për punë. Sigurisht përjashtohet mosha e pensionit. Mhm. Mm Edhe un kam menduar që ta trajtoj në këtë mënyrë duke mbledhur materiale nga burime të ndryshme, si për shembull nga studimet edhe botimet që kanë bër organizata ndërkombëtare apo dhe shoqëri kombëtare brenda në Shqipëri që kanë monitoruar situatën e punësimit dhe ku edhe kanë intervistuar target të ndryshme të grupeve të të rinjve, si ato që kanë përfunduar arsimin e lartë ashtu edhe ato që kanë përfunduar arsimin e mesëm të përgjithshëm, Po ashtu edhe një grup tjetër është të certifikuar me arsim profesional. Unë kam menduar gjithashtu që të zhvilloj dhe kam zhvilluar disa intervista me me me disa shok, mm -hmm. të cilët njëri prej tyre kishte kryer uh, kursin profesional për hidraulik, por falë aftësive dhe njohjeve të tij uh, ka mundësi punësimi dhe punon gjithkund uh, në në çdo vend si t'i ofrohet. Uh, është një djalë tjetër i cili ka përfunduar arsimin profesional për hidraulik në shkollën profesionale. Por tani ka përfunduar duke punuar tek fabrika e këpucëve, nuk ka mundësi të ushtrojë profesionin e tij. Dhe kjo paraqit pak paraqitet pak problematike sepse ti investon për të fituar një kurs profesional, një profesion dhe nuk mund ta ushtrosh atë. Po ashtu ka shumë të diplomuar me me diploma me dy fakultete, të cilët ndryshe diplomohen dhe diku tjetër përfundojnë duke punuar. Edhe kjo ka qenë dhe ideja që të mbledh informacione nga burime të ndryshme, mm -hmm. nga të intervistuarit se si e shikojnë ato problemin dhe si si e shikojnë ato situatën. Sigurisht kam shprehur dhe mendimet e mia. Ë jam përpjekur të bëj një analizë të shkurtër tregut punës, i cili bën kërkesë ofertën, në varësi të kësaj matet dhe ekuilibri që krijohet në treg që Për momentin është një disekuilibër. Të pyes një gjë, ëm nga nga kjo kohë që ke harxuar për t'u marrë me këtë temën që kur e ke hapur dhe mbledhur informacionin. Çfarë ka qenë një fakt për shembull që e ke mësuar të cilin nuk e dije më parë? Ka ka diçka që që të ka habitur për shembull nuk e prisja apo që është e re për ty? Ëh. Në lidhje me faktet, faktikisht un sepse po flas për fakte, nisem faktikisht. Kam pas bërë uh, dikur një uh, studim, vetë personalisht kam ndjekur një studim për fëmijërinë e hershme, por që lidhet me punësimin. Edhe du, duke u marrë me, me materiale të ndryshme, uh, deri tani nuk ka dalë një fakt që të ketë bërë përshtypje. Mm -hmm. Thjesht ato shifrat e përqindjes që kanë që kanë qenë të luhatshme nga viti në vit dhe që kanë shënuar me rritje të numrit papunësisë, po, ajo më ka lënë pak uh, pa fjalë. Okej, okay. uh, sa prej jush punojnë, Punë dokudo apo punë që lidhet me shkollën? Jo, a punoni apo s'punoni? Për shembull, unë kam punuar gjatë gjithë kohës që kam qenë në universitet. Uh, kam filluar punë 17 vjeç meqë ra fjala. Uh, puna ime e parë ka qenë uh, pastrues tavolinash. Uh, uh, ndihmës kamarier, si t'i thuash? Uh, unë isha pa dokumenta, isha 16 vjeç e gjysmë në fakt. Por uh, isha në Amerikë, isha student dhe nuk kisha të drejtë që të punoja në zyra, në gjëra, por mund të bëja punë të vogla, kështu. Dhe çfarë bëja unë ishte që kur dikush ngrihej nga tavolina, që kishte ngrënë, domethënë, dhe kishte lënë atje ato gjërat kështu, unë shkoja me një tabaka dhe mblidhja gota, pjata, gjithë gjërat e ndotura, domethënë që kishin lënë ata në tavolinë Edhe e shtroja tavolinën edhe një herë nga e para, fringo të re me mbulesë të re, me takëme të reja lugë pirun. Edhe pastaj vinte dikush dhe ulej një klient tjetër etj etj. Kjo ishte puna ime e parë, nuk më vjen fare zor ta ashtu, madje unë numëroj më duket se un jam bërë 17 18 vjet që punoj. Jam 34 vjeç, kam 18 vjet punë, domethënë pas pak do të kem 20 vjet punë. Do tingëlloj kështu si si pensionist. Ama të gjithë shokët e mi, të gjithë moshatarët e mi në Amerikë, domethënë, ë uh, punonin njësoj si unë. Kam pasur goca kamariere, çuna kuzhiniera që kemi punuar bashkë, më vonë unë kalova u bëra kuzhinier, e kisha me shumë pasion atë punën e kuzhinës, ca kohë sepse më lejonte që Ditën të shkoja në shkollë, natën të shkoja në kuzhinë atje dhe, dhe edhe mësova të gatuaj shumë mirë etj etj, por e bëra me shumë qejf. Në një periudhë të shkurtër kohe, kur restoranti ku ne punonim do të zhvendosej në një qytet të ri, edhe patëm një u deshën 3 muaj që do të mbyllej për të kryer këtë zhvendosje, un punova edhe druvar. njëri nga shokët e mi të ngushtë që ishte nën shefi i restorantit, xhaxhai i tij kishte një kompani që merrej me prerje pemësh me gjëra kështu. Edhe më tha, "Blendo" tha, këto 3 muaj që un dhe ti jemi pa punë me që restoranti zhvendoset, po të duash, tha, mund të punojmë me xhajën tim. Na jepte 400 dollarë në muaj, në javë, në dorë. 400 dollarë, viti ishte uh, 99. Domethënë, kështu 400 dollarë në javë, ishin jo pak, i binin domethënë në rreth 1600 dollar në muaj si punë edhe cash pa paguar as taksa as asnjë gjë kështu i kishe në dorë. Kështu që un prija pemë, prija degë, korrja bar, mblidhja gjethe. Uh, kam i kam bërë gjitha këto për 3-4 muaj me shumë qejf, ishte punë përjashta me doreza, me kështu servisin plus aty binte dëborë, kupton kështu. Ëm uh, dhe jam jam uh, në atë kohë ne mësonim se si të manovronim lekun, mësonim që leku nuk fitohej ose dollari në atë rast, nuk fitohej kollaj, edhe pse ishim studenta, ishim të vegjël e kishim shumë gjëra të tjera. Kur dilnim në jetë nga shkolla, kishim një përvojë të jashtëzakonshme. Që unë mendoj që të gjithëve u duhet. Një punë gjatë shkollës, një punë ato që quhen part time për shembull, nëse mund të bësh diçka tani, unë e di që Shqipëria nuk ofron të njëjtat kushte si në Amerikë që një gjë, që t'ia vlejë se ajo fundja edhe me 3-4 orë në ditë domethënë, një 300-she në javë e merr që me ato 300 blen një palë atlete um, për 2-3 javë blen një laptop e diçka që ia vlen domethënë kështu ta bësh nuk e di a ia vlen këtu që, uh, po potencial fizik mund të ketë, por problemi është që kemi tabu ne Më unë si femër nuk mund të shkoj të punoj në banak ose kamariere. Për shkak se kush të ndalon, njeri? Nuk është se nuk është se më ndalon njeri, nuk e kam problem aspak, por e kanë prindërit e mi. Po pra po, e, ekziston si problemi është tabu. me prindërit. Po. Unë e di këtë. Janë uh, femrat kamariere, po deshët mund të flasim për këtë. Janë shumë të rralla në vendin tonë. Unë njoh një zonjë uh, që është kamariere, është kamariere tek uh, restoranti Royal, që është tek Kullat Binjake. E di pse e njoh unë atë? Unë nuk e njoh, unë s'ia di as emrin asaj. E njoh sepse është e vetmja që unë njoh, që është një, ajo është kamariere shumë e zonja, shumë e përgatitur dhe shumë e rrallë. Se meshkuj kamarierë janë kudo. Po po, lutem, jemi çesë. Edhe te Segafredo, kamariere. Edhe te Segafredo. Dua të përcjell disa nga përvojat e mia në punë. E kam nisur duke shkuar mbrapa babait, se babai më punon ndërtim, murator dhe shkoja dhe ndihmoja duke bërë llaçin po me krah sepse nuk kishin betoniere. Mm -hmm. Ka qenë vërtet e lodhshme. Sa vjeç ke filluar? Ë, uh, kam qenë rreth 16-17 vjeç kur shkoja pas babit, por, okay, ka qenë raste të, të rralla sepse nuk më lejonte të shkoja pas tij, pasi ishte punë shumë e rëndë për mua. Dhe që ti tani je 21. 21 vjeç. Do të thonë ke të dashur më në fund, të dashur më në fund, dëgjojnë të gjithë. Shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Po, po në lidhje me këto tabutë, sepse Xheni përmendi që uh, një vajzë uh, nuk mund të punojë kamariere pasi mentaliteti apo prindit nuk e lejon nuk e lejon një gjë të tillë. Ndërsa un kam punuar ë uh, si shitës karburanti për për pak kohë, për shumë pak kohë, ka qenë një përvojë që e vlerësoj sepse më ka aftësuar dhe më ka bërë që të lë mënjanë turpet në kuptimin që të jem më i lirshëm dhe të jem uh, pa komplekse, mm -hmm. po aty bashkë me mua punonte edhe një zonjë që e, e kam dhe të afërme, edhe punonte shitëse karburanti, edhe ishte vërtet shumë e çuditshme dhe e shikonin me një sy ndryshe, por e bënte punën shumë mirë. Pastaj edhe tek përballë pallatit me shigjeta është një karburant në të cilën punojnë dy vajza të reja si shitëse karburanti. Domethënë një pjesë e tabuve duket se janë thyer. Apo jo vajza, do pranonit të punonit shitëse karburanti? Po më duket punë shumë ah! seksi, shumë seksi video. Nga të mojnë tona shumë, kështu që jo. Ti do ti po. ti do ishe okay domethënë. Po. po. Ka qenë vërtet. Ehm, po mbase prindërit jo vetëm kanë jo vetëm kanë tabu, por uh, besoj se e bëjnë edhe për të mirën tonë. Uh, babi im të pak babi im është mekanik. Okay. Unë kam një vëlla më të vogël, e kam 13 vjeç, por është tip pak sa i kundërt nga unë, nuk është se ka shumë qejf të angazhohet me gjëra dhe mua do më pëlqente që në një pjesë të pasdites së tij apo qoftë edhe në fundjavë, të shkonte dhe të punonte me tim atë, të punonte ose të mundohej të fitonte një zanat. Sado që ne kemi një perspektivë për të që mund t'i japim një arsim e të tjerë e të tjerë. Ai duhet ta ketë dhe një zanat. Mm -hmm. Nga ana tjetër im atë thotë jo është ende i vogël. Domethënë nuk është vetëm çështje tabuje, por ka mm -hmm. edhe një proteksion po. që duan prindërit karshi nesh. Po jo, un jam, un mund të të mbaj un, pse duhet të punosh ti? Mhm. Kam vërtet. Ne kemi do të kemi ne. Ndoshta është kultura jonë që ne mundohemi që t'i, t'u japim gjithçka fëmijëve, nisur për mirë sigurisht. Kam vërtet. Po. Kam vërtet se kjo trysnia e familjes ndodh përgjithësisht kur jeton me prindërit. Mhm. Un për shembull kam punuar vetëm një herë sepse nuk tani në televizion. S'ka rëndë. Jo, jo, ka rëndë ku ku. Te Channel One. Okej. Edhe prindërit e mi nuk e dinin, domethënë deri në një farë momenti dhe pastaj unë thashë dëgjo se unë kam filluar punë. Tani një sekondë, ti, ti nuk ashtu. Prindërit i ke ku i ke? Në Tepelenë. Unë jetoj vetë. Që ti je sepse je studente, kështu që ata nuk e dinin dhe ti. Ata ata nuk e dinin se dhe unë kam këtë problemin që jo po je e vogël, jo po fokusohu te shkolla se ti do lësh pas shkollën. Po ç'të thanë pastaj kur e morën vesh? Pastaj thanë ti. Lëre punën. Lëre punën. Unë nuk e lashë punën, vazhdova dhe ca, pastaj e lashë punën se Po. Studentët e gazetarisë ne krijojmë një mendim jo të mirë për një pedagog. Nëse e para na ngel, edhe e dyta nuk na vë notë. Jo, pra se ka problem mungesa, jo sepse do të ngelte ty si person. Jam shumë dakord unë që profesore Irisi ka mungesë dhe me të drejtë, se kështu funksionon. Është sistemi që funksionon kështu, s'ka pse të toleroj. As Irisi, as Blendi po erdhi për të kohë. Okej, si rrjedhojë, në qoftë se ti mungon, atëherë të ngel. Fiks, fiks, fiks. Dhe unë mendoj që... Në gjimbo shumë. Çdo, diçka, te studentët, përgjithësisht, e kam e kam vënë re te studentët e gazetarisë që flasin keq nëpër brezat e tjerë tek studentët e tjerë pse se o nuk u ka vënë notë mirë pedagogu jo absolutisht po dalin në biona flet pra kështu Blerina sepse ka një eksperiencë të hidhur me Irisin ndaj dëgjo ta mbaroj se s'po më vjen jo mo unë mora 10 pak unë kalova ishte thjesht çështje batutash për okay. Irisin edhe më vlerësoi paktën te brezi im nuk e di për ju master apo ku di unë çfarë vazhdoni Edhe krijohet një opinion i keq dhe transmetohet nëpër brezat e tjerë. Më duket se po dalim jashtë teme, por gjithsesi unë do të thoja që edhe unë kam punuar. Po. Kur kam qenë gjimnaziste, kam punuar në një fast food, me thënë drejtën, dhe aty bëja gjithçka, kuptimin që kaloja që nga kuzhina duke bërë suflaqe, duke grirë qepët etj etj etj, laja pjatat, Pastaj më vinin të pastroja edhe banjot me thënë drejtën. Mirë. Nuk është se më vjen. Të vinin të pastroje banjën, po shpresoj që mos të vinin, domethënë banja në fund të paktën, jo para po. se të vini. Po në fund kur mbyllej. Okej. Okay. Atëherë, do të shkojmë tek uh, një këngë nga The Saturdays tani, kjo quhet Disco Love. Kur të kthehemi, dua t'ju pyes se cilat punë nuk do pranonit që t'i bënit. Okej. Okay? Mbas pak. Ok, unë po hap. Mirë se keni ardhur në Albania Mobile Radio këtu në studion tonë në programin e ditës së hënë. Miq të dashur, rikthehemi edhe një herë me një temë uh, që po diskutojmë. Tema ka të bëjë me me gjithë ato gjëra që vetë studentët duan të përgatisin për uh, një lloj punimi përfundimtar të praktikës intensive, por edhe me gjërat që shqetësojnë ata çdo ditë. Ju thashë pak më parë se do të bëja një pyetje, dhe pyetja kishte të bënte me faktin ose e thënë shkurt nëse do t'ju duhej që të punoni gjatë kohës që ishit student, jam i sigurt që do të bëni shumë gjëra, se jeni të shkathët dhe fleksibël, por a ka një gjë që nuk do pranonit ta bënit një punë që jua neverit, a ju shpifet a ku di unë se çfarë, apo që moralisht për shembull, apo nga ana etike, do të thonit s'do ta bëja kurrë. Atëherë, nuk e di, nuk nuk di një përcaktim të saktë si mund të quhen këto vajzat apo djemtë që merren me kompanitë celulare, që bëjnë promovimet e numrave të telefonit. Nuk e di nëse mund të quhen operator apo nuk ja kam idenë se si mund. Këta që të marrin në telefon, po i quan shumë. Jo, jo, jo call center janë persona të cilët bëjnë promocione. Shitësa, shitësa janë ata pak a shumë. Shitës mund të quhen. Atë nuk do mund ta bëj bëja dot kurrë. Në në këtë mosh flas, mm -hmm. sepse uh, kam një shoqen time e cila ishte pjesë e kompanisë celulare në AMC. Po. Dhe ishte detyruar në një farë periudhe, vjet kam përshtypjen nga korriku deri në gusht, domethënë kanë qenë 2 muaj. që ajo dilte në orën 12 të natës, jo, e, dilte në 2 të mëngjesit dhe vinte në 12 të natës. Për mua më duket Në 2 të mëngjesit dilte. Po, dhe më duket çmenduri. Shkon në po shkon në në 2 të mëngjesit në Atëherë lëvizte nga Tirana në Kukës. Oh. Ishte një dymujor i, domethënë ditë ditë për ditë e njëjta gjë. Promovimi i numrave. Në orën 2 të natës. Ne ishim në natën në tonin, në tonin natën. Në tonin natën, normalisht për të shkuar në Kukës dhe Për arsye sepse promovimet mund fillonin që në orën 6, 7, nuk e kam iden, tamam, Po që është një punë të cilën nuk do ta pranoja, për çfarëdo lloj pagese. Pra ti nuk do të largohesh, ti do doje që puna të ishte stabël dhe të ishte të ishte në qytet pak, mos ishte kështu punë. Stabël po, po për më tepër është e pamundur nga ana fizike. Ëh. Mm -hmm. Nuk bën gjumë, nëse nuk bën gjumë, atëherë si mund të qëndrosh sa produktiv mund të jesh. Në moshën që jeni juve kush ka nevojë për gjumë. Bon Jovi thotë do, do do flem kur të vdesim. No, I'll sleep when I'm dead. Po gjithsesi um, me 2 orë gjumë. Jo, mirë, vërtet është. Megjithatë, megjithatë, prapë me dy orë gjumi kanë bërë që të gjithë. Ëh, po. Në këtë moshë un mbaj mend kur kam qenë 20 e pak vjeç kështu, të mërkurave të enjteve, të premteve, të mërkurave ishte hip hop night për shembull. un punoja, ndërkohë punoja në orën 7 filloja punë rregullisht, deri nga ora 2 e mëngjesit isha përjashta. Ëh, Flija 3-4 orë. Po atëre mund ta bëja. Tashi s'e bëj dot. Sinqerisht nuk e bëj dot. Nuk është e mundur. Por edhe puna s'ma lejon se është. E ke bërë gjumin kështu ti të zure me shkel e vajt themi ne nga ju. Po. Po, po tani ndiem për shkakun që ndiem dua dy ditë ta marr veten për shkakun që ashtu. E di që s'jam në sistemin tim, kurse më përpara ishte ishte shumë kollaj. Edhe me moshë çdo gjë. Unë s'jam person jete nate fare, nuk mm. nuk mundem, e kam të pamundur të të jem pas orës 11-12 jashtë. Nuk është punë më. Ti mund të kërcesh në mëngjes. Është jashtë apo pa gjumësi? Çfarë pra? flet për dyshin? Jashtë apo pa gjumësi? Pagjumësia nuk është ka të bëjë me të qenurit jashtë apo brenda. Jo, jo, thjesht kam problemin me të qenurit jashtë në atë orar. Domethënë s'ke probleme me. Nuk lidhet domosdoshmërisht me gjumin. Nuk qenke zog nate. Je si Rusia. Nuk qenke jo. zog. Okej, shumë mirë. Blerina. Ë, uh, una Mm, pashë një emision me thënë të drejtën që më kuriozoi pak. Ishte, mund ta them emrin e emisionit? Po patjetër sigurisht. Top Show. Po. Edhe ishte hapur një lokal që quhet Shqiponja, një gjë e tillë. Mm -hmm. Jo, Maria Bonita, një gjë e tillë, që ishte me këto goca striptiz dhe po diskutonin në qoftë se mund ta bëjë një person këtë punë, dhe në qoftë se prindërit të lejojnë që ta bësh këtë punë. A të lejojnë prindrit që të zhvishesh për meshkujt, për lek? Po, po, ishin, ishin goca uh, që vinin dhe punonin aty Ça do mendojnë prindrit për Edhe po mendoj tash domethënë si ka mundësi që vijnë goca të tilla që bëjnë striptease ose shkojnë në night club në në Shqipëri sepse në qoftë se vende të ndryshme për shembull besoj se në vendet jashtë ka më shumë siguri, ka më shumë garanci në punën që bën. Sigurisht ka garanci ka, po ka edhe një gjë tjetër, kulturalisht për shembull që po, është është ndryshe. Po, duket është ndryshe mentaliteti. Po, vajza serbe, vajza malazeze që kërcen, paktën unë kshu e di që shumë nga këto kërcimtaret sinqerisht nuk e kam problem, sigur kam mhm. shkuar dikur në Amerikë, kam shkuar ku Ka, si ishin, si ishin. Sigurisht janë gocat janë të marra në parametrat që duhet të jenë të ah. bukura e trupe këtu. Po dua të them këtu nuk kam qenë në Shqipëri dhe e di që vajzat që vijnë këtu shumë shpesh janë ballkanase, po jo shqiptare. Ah. Po. Nëse nëse janë shqiptare, ata jo. ishin shqiptare dhe uh, me sa u pyet dhe nga Albani, nuk ishin vajza të cilat jetonin në Tiranë, vajza pa nga rrethet, pa ju mhm. ofenduar apo pa ju diskriminuar. Ishin vajza të cilat nuk ishin në Tiranë, vinin nga rrethet, nuk jetonin në Tiranë. Po, domethënë vinin në Tiranë. Mund të jetë mekanizëm mbrojtës ndoshta. Ah, që mos po, i njohin kështu direkt. Të jetojnë në anonimat. Ama mentaliteti fillon që tek pika që uh, pronari nuk ishte shqiptar. Ishte normale, ja, kështu që kthehemi prapë një shqiptar nuk do ta bënte kurrë atë gjë. Po mirë, tani mendoj se s'mund ta bëja kurrë atë gjë domethënë të zhvishem ose të bëja striptiz. Këto vajzat uh, përdorin grim të rëndë ndoshta për të mos u njohur. Mendoj përderisa vijnë nga rrethet, nuk jetojnë me familjarët e tyre dhe nuk kanë atë kontrollin, domethënë, edhe prandaj mendoj që janë më të shumta gocat që punojnë nga rrethet. Pikërisht. Që punojnë në këtë profesion. Se ata thonin që bashkëshortja e pronarit thoshte që kërkojmë po, edhe një leje nga prindrit, por Kush është ai prind që jep lejen? Pak logjike, pak Tani, paradoksale. Tani, nëse vajzat janë 18 vjeçe e sipër, asaj nuk i duhet asnjë lloj leje nga asnjë prind, sepse ajo është Gjithsesi ishte në idenë që pranon apo nuk pranon prindi, si i duket prindërit kjo kjo punë. Nëse je 20 vjeç jashtë shtetit ti Për mendimin tim, domethënë si e shikoj unë, nëse je 20 vjeç, vajza të reja 20, 21, 22 mund të punojnë ashtu. Ë, uh, në qoftë se jashtë shtetit ti ke këtë pavarësinë lirinë mund të jetosh edhe vetëm, po gjithsesi vajzat 20, 21, 22 vjeçare, nuk po them për vajzat që vijnë nga rrethet që janë të detyruar të jetojnë vetëm këtu, jetojnë me me familjen. Unë jetoj me prindërit e mi. Dhe normalisht prindi im do kishte shumë problem. Unë normalisht s'do ta bëja kurrë një punë të tillë. Po Kjo është një punë disi e veçantë, sepse kërkon po. që të zhvishesh edhe të shesësh imazhin e trupit, në mos shesësh trupin direkt. Tash shumë nga vajzat që bëjnë këtë profesion, bëjnë atë profesionin tjetër. Ëh, kshu është rregulli që ato marrin ofertë, nëse oferta është e duhura nga një klient që mund të jetë atje, atëherë ato shkojnë dhe kalojnë edhe natën me klientin diku etj etj etj etj kështu. Kështu që këto shkojnë dora dorës, le të mos bëjmë sikur nuk janë fare të lidhura. Gjëja tjetër për shembull që ishte prevalente në këtë lloj kulture tek vajzat striptize është një adiksion ndaj kokainës, ë, uh, të cilin uh, shumë shpesh këto, domethënë ishte e nevojshme sepse është një punë që të jep shuka të mëdha parash, të cilat ti mund t'i kthesh në shuka të mëdha droge kur ke nevojë. Por që bëjnë një vizë 2, 3, 5, 6 gjatë natës që këto mhm. kërcejnë, bëjnë, janë të droguara, janë duke u ndier mirë me mendjen e tyre, por që është edhe nevoja dhe po të shikosh nga klientët e tyre më të rregullt janë uh, njerëzit që shesin kokainë me shumicë apo pakicë dhe që e kanë. Po që kam përshtypjen përgjigja e tyre do ishte po ka raste që unë nuk jam në gjendje të kërcej, kështu që më duhet kokaina ose Çfarëdo tjetër droge? E, ose më duhet të kërcej në mënyrë që ta blej, ato edhe mund të pinë, s'është thënë që vetëm të marrin kokainë. Jo, jo, s'është thënë që të marrin, por që ishte ah, ishte një ves që ishte gjendë me, domethënë, nuk e di se sa me statistikë, po po themi nga tre vajza, një me siguri përdorte. Ah. E kupton? përdorte dhe donte që të kishte, kështu që edhe këta tutorët dhe këta njerëzit që ashtu ose menaxheri i klubit atë drejtori. Ah, një rreth vicioz, kokainë, striptizëm, po. prostitucion. Po, po, po. Kjo është e ditur, kjo është e ditur këtu. Si nëpër filma me pak fjalë. Si jo më ashtu është ky lloj biznesi. Edhe filmat e kanë marrë një shkas. Le të mos bëjmë sikur, domethënë, në këtë lloj Ku ti mund të shih rrethi këta lloj njerëzish nuk e di vetë koha e natës për shembull. Është koha e, ku di unë, drogës, alkoolit e gjëra që ndodhin në dy të mëngjesit, domethënë janë një çik kështu si që i përkasin një lloj errësire në thonjëza, qoftë edhe figurative, ajo. Kështu që duhet t'i kesh parasysh këto lloj gjërash. Kështu që le t'i kthehemi punës si kamariere apo recepcioniste, të çon uanin se është se konse nule në krahasim me sa gjëra tjera që mund të kërkojmë. Po, po lavapjatës, siç punon për shembull. Operator telefonik në call center. Mm -hmm. Paguhesh edhe mirë për një student. Për një student. Po, dhe shkatërrohesh nga trutë. Po tani në një farë mënyre do shkatërrohesh Blerina se lekët nuk të vijnë kështu. Jo, unë kam bërë për 4 vjet atë punë. Ti edhe lekë dhe. Jo, do të thosha unë ta them nga eksperienca se ka, kam bërë 4 vjet atë punë, vetëm mm -hmm. kam bërë part time. Si ishte Blerina? Oh, është shumë shumë shkatërruese në kuptimin që lodhesh nga nervat. Italisht? Uh, Çfarë s'kam shitur, se kam bërë shumë fushata, po italisht? Flisje me italianët, me po, italianët? Po, me italianët. Mm -hmm. uh, duke ju ofruar Vodafone, duke ofruar Telekomin, gjitha ato fushatat italiane, Teletun, gjitha kompani telefonike që ne ju ofronim si numrit si numrat fiks, po edhe në celular oferta të ndryshme. Mm. Po që duhet të rrije aty të insistoje t'ia mbushje mendjen, pastaj do thoshte do flas me gruan, pastaj vinte gruaja po. thoshte jo, pastaj o zot ishte po. ishte një rëmujë vërtet jo, që ti. është çike, unë për shembull. Kjo është një punë që unë s'e bëja dot. Un me tipin që kam un, këtë punë kam. Nuk e bëj dot. Unë e kam bërë për 4 vjet e gjysmë. Unë kam një tip që jam shumë pak e durueshme, po kur objektivi dhe qëllimi im është të marr atë rrogën fund fare, Më beson nuk është një motivues i madh. Puna është, puna është punë, nuk ka ndonjë turp të ta bësh edhe jo. call centerin punë edhe unë kam provuar për punuar call center për rreth 2 javë për arsye shëndetësore më deshi ta ndërprisja sepse isha thjesht isha pa qejf dhe nuk mundesha ta vazhdoja dot më. Mm. Por që në vendin të paktën që punoja unë nuk është se kishte ndonjë rrogë shumë të madhe që të justifikonte punën që bënim ne. Po, ishte shumë çudi. Aty ku paguhet, forca e punës shumë pak, aty përgjithsisht i hapin, normalisht. Në Indi shikoja për shembull kishte uh, salla ku punonin 8000 9000 veta në një po. sallë. Shumë e madhe. Dhe ata punonin për firma të ndryshme, dhe kishin flamur me emrat e firmave që bin mbi një pjesë. Dhe këtu për shembull shikoj uh, flamurin e po themi Nokia-s. Dhe këta njerëz ishin aty Punonin për Nokia. Sa më tutje ishte një flamur tjetër që varej aty, Microsoft. Këta ishin, ishte e njëjta kompani, këta gjithë punonin për call centerin, por këta po. ofronin shërbimet Microsoftit edhe gjëra, domethënë secili kështu. Dhe kishte trajnim për këta. Ata që do të telefononin familjet amerikane, trajnoheshin për të folur anglishten si amerikan. Ndërsa ata që do të merrnin familje në Angli, për shembull, mësonin theksin anglez ose britanik. Këta të gjithë ishin indianë njësoj, por nëse të binte kompania amerikane, filloje të flisje si amerikan, nëse të binte nga kompani britanike, duhet të flisje si po. anglez, të flisje me anglezë. Po, dhe emrat i ndërronin. Ju duket se po, sjellë pse mundohen. Sigurisht, mundohen, por eh, por por edhe emrat për shembull, hello, I'm Jason. Do të ai nuk thotë nuk thotë se hello, I am eh, Marrakesh, apo di unë si mund ta ketë emrin ai që të tingëllojë sikur është dikush lokal. Megjithatë puna është punë. ë uh, dhe puna është diçka që duhet. Unë shpresoj që ju të punoni në gjëra që dëshironi me të vërtetë uh, që t'i bëni. Do të dëgjojmë një këngë nga Keane tani, kur të kthehemi këtu do të flasim pak edhe për uh, këtë çështjen e mprehtë, do thosha unë të armëve kimike. Po hapi me hape. Përshëndetje, jemi rikthyer sërish në praktikën tonë intensive në Albania Mobile Radio. Jemi këtu me Elenin, Blerinën, Sonilën, unë Jenny, Warda, Jackson, Albiona dhe Erildo. Hello. Përshëndetje, po, po çik më të gjallë. Përshëndetje Jenny. Unë e kuptoj që sot dita ju ka bërë pak pasiv sepse ditë me shi. Edhe thamë që do flisnim për armët kimike, pak më përpara po diskutonim edhe se si e shikojmë ne këtë fenomen që mund të ndodhë në vëndin tonë për pak ditë, dhe doja ta lidhja me diçka që unë pashë sot në rrugë. Duke ardhur për këtu, gjatë gjithë rrugës ishin vetëm dy persona që kishin hapur çadrat. Ndodhte që nuk po binte shi në ato sekonda dhe problemi është që të gjithë filluan të hapnin çadrat. Kanë qenë vigjilentë pra. Se mos binte shi. E të prisnim që të binte shi. Sindroma e deles. Atëherë këtë doja ta lidhja me armët kimike. Shumë prej jush mund të jenë kundra, ashtu sikurse dhe unë mund të jem kundra. Po për çfarë arsye jemi kundra? Jemi sepse televizioni po na e paraqet që duhet të jemi kundra, se të gjithë po thonë që duhet të jemi ashtu, apo se kemi shumë arsye? Unë nuk thashë jam pro, sa po e thashë jam kundra. Okej. Ti nuk ishe mm, vigjilent. Okej, le të dëgjojmë, le të dëgjojmë çik ta. Okej. Doja thjesht ta kundërshtoja. Mhm. Unë mendoj se rreth kësaj teme ne deri diku nuk është se kemi shumë informacion, nuk e dimë tamam cilat armë do vijnë në Shqipëri, mënyra me të cilën ato do shkatarrohen, Apo nuk kemi edhe edhe një, si ta thosh, pozicion të qeverisë rreth kësaj çështjeje. E drejtë, informacioni mungon, jam shumë dakord me ty deri këtu. Shumë informacion, kështu që dhe reagimi në një farë mënyre përderisa s'ka informacion është pak deri deri tani domethën nuk mund të themi kot, po mua më pëlqen kjo frymë që na ka kapur. Po Sonila, ka dhe një gjë që që I kujt është faji që mungon informacioni Sepse po të kishim informacion Do të mund të mbanim qëndrime më të edukuara Të bazuara në informacion Domethënë e kam sensin Po, po për shkak se qeveria nuk flet Për shkak se mban heshtje A nuk kontribuon me, me, me pasivitetin e saj në, tani, tani ne mund të mendojmë gjithçfarë Sepse në qoftë se do ishte një çështje e thjeshtë dhe pa shumë koklavitje, atëherë kryeministri do kishte dalë do thoshte mos kini merak, nuk do ta bëjmë. Okay. Është kështu kështu kështu, po duke mos dalë, tani a nuk u jep gojë lloj-lloj spekulimeve? apo dyshimeve apo frikërave dhe merakeve? Faktikisht ekspertët kanë thënë që ne nuk kemi potencial për t'i shkatërruar. Të paktën ato që kam dëgjuar në media, nuk e di tash. Dhe prandaj dhe turma kam përshtypjen që po kundërshton gjatë gjithë kohës. Nuk e shpjegojnë tamam se cilat armë. Po, as nuk e dinë në fakt. Edhe po pra, edhe kjo është po, pak a shumë lidhur me atë pyetjen që bëri Blendi. Ky reagim publik mund të sepse ne akuzohemi shpesh që nuk reagojmë. Mm -hmm. Nuk është një reagim shumë i madh, ta marrësh, ta konsiderosh, por gjithsesi mua më pëlqen në njëfarë mënyre që po reagojmë. Njëfarë mënyre është një paraprirje për atë çka mund të ndodhë ndërkohë pavarësisht se akoma nuk kemi shumë informacion për atë çfarë do ndodhë. Disa gjëra kjo qeveri ka marrë përsipër që t'i bëjë. Shumë unë kam mbështetur këtë qeveri dhe kam kundërshtuar atë qeveri që ishte kur vinte puna për shembull tek plehrat. Po. Dhe unë kam dalë bashkë me miqtë e mi në atë AKIP-in, aleancën kundra importit të plehrave. Kam dalë me zë, me figurë, me personalitetin tim, kam thënë jam kundra kësaj. Qeveria Rama kur erdhi, gjënë e parë që bëri dhe unë e duartrokita ishte pezullimi i atij ligji për importin e mbetjeve. që ishin sado të liga që të ishin ishin mbetje në fund fare. Mm. Kurse këto janë armë, këto janë uh, gjëra që janë janë prodhuar për të helmuar njerëz. ë uh, gazi sarin për shembull, domethënë vdes me këto. Dhe gjithçka mund të ndodhë, nuk e di tash me siguri, domethënë po ta bësh në parametra etj etj etj, nuk do të kishte fare shqetësim, po ama ti ke një përvojë të Gërdecit që nuk është aq e largët, kur të ndodhi shumë pranë Tiranës, dhe imagjinon sikur ajo të kishte qenë me me armë kimike apo me me diçka të tillë, neve ato furrat e, e gëlqeres që djegin goma në Fushë-Krujë dhe i kemi quajtur kanceroze. Po, këto lloj gjërash janë armë që që vdesin mijëra mijëra njerëz në moment. Domethënë, ta sjellësh këtë në në në shtëpi, përveç se i ke rritur gjasat që të ndodhë fatkeqësia, nuk i ke larguar. Kështu që unë kam një merak për vete. Unë personalisht e shikoj në një spektër tjetër. Nëse ky është një fenomen që ndodh, do të thotë që është diçka më se normale. Por problemi për mua në në çështjen e Shqipërisë është që a kemi neve persona të specializuar për të bërë çmontimin e këtyre armëve? A i kemi ne këta? A i kemi ne këta persona? Po. Sepse ne e pamë, siç thatë edhe ju më përpara, Gërdecin. Deri në 6 muaj kam dëgjuar diçka të tillë dhe teknologjia do jetë e ardhur nga Amerika. Kto janë fjalë, ndoshta. Si 6 muaj nuk është shumë shpejt se. Edhe sekonda mund po të ndikojë aty. Po bëhet fjalë për tonelata. Po, bëhet fjalë për 1290 tonelata. Kështu që mhm. s'janë pak. Nga të cilat 290 janë një lloj dhe 1000 të tjera janë të një lloji tjetër që kam përshtypjen. Po, kam përshtypjen se kjo për Shqipërinë, domethënë që zgjidhja e vendit Shqipërisë bëhet për shkak se ne duhet të marrim statusin. Edhe ndoshta edhe qeveria shqiptare po tregohet pak kështu diplomatike ose kujdesshme që në mënyrë që mos të të dali direkt kundra dhe po e mban këtë situatën kështu qetë e qetë, por ka një afat mos gaboj që është brenda nëntorit mm -hmm. që duhet të pranojë. Kështu që 15 nëntor. Vendimi i fundit 4 ditë do të thotë. Dhe sot është 11, po. Për të thënë dhe opinionin tim nëse jam pro a kundër, unë s'jam as pro as kundra, përderisa nuk kam një informacion të qartë. Pres të dali një informacion i qartë që në mënyrë që të mbaj dhe unë një qëndrim. Ti do që të mbash një qëndrim të informuar. Të informuar, po pikërisht sepse na kjo nëse ka një po e them, po marrim nëse investohet një teknologji e mirë që vjen nga jashtë, që na jepet një farë garancie dhe sigurie që kjo nuk do ketë efekte negative. Atëherë bëhet fjalë për një investim që se dhe këto armë kimike që të demontohen ka një kosto që kam dëgjuar unë kalon te 2 miliardë dollarë. Ëh. Mm -hmm. Që s'është pak për një vend si Shqipëria edhe një GDP që kemi ne do na ndihmonte shumë. Kështu që nëse ka siguri, atëherë pse jo? Nëse s'ka, atëherë s'mund të dëmtojmë shëndetin tonë për disa para që Megjithatë e shojmë edhe në aspektin tjetër, ne jemi pjesë e NATO-s, dhe në një mënyrë apo në një tjetër ne kemi detyrime ndaj saj. Po, dhe në qofë se NATO-ja vendos, atëherë jo, jo, në qofë se ne nuk duam që... Ata mund ta vendos, po. Po, më thuaj. Ata mund ta vendosi NATO, po pa miratimin tonë NATO s'mund të bëjë asgjë. Plus që nuk Gjithë. mund të vihet jeta e njerëzve të një vendi përpara armëve kimike që i takojnë një shteti tjetër që s'ka asnjë lidhje fare me ne. Fundi fare, fundi fare ato ka shumë vende të tjera në Azi ose në vendet e Lindjes së Mesme që mund t'i bëjnë fare mirë to, sepse kanë uh, hapësira të tyre që janë nëpër Sahara, në nëpër shkretëtira që fare mirë mund të bëhen to demontimet ah, pa. Domethënë problemi lidhet me territorin shqiptar sipërfaqe e vogël. Plus është sipërfaqe e vogël, mm -hmm. plus që s'është se kemi ne një sipërfaqe këtu që hapësirë që të na sigurojë ne, na japi garancinë që në rast se do shkojë diçka keq, nuk do ketë dëme më pas. Po. Kështu që mhm. Blendi unë mendoj që që në momentin e parë që e kam dëgjuar si lajm në televizion, kam menduar thjesht më ka ardhur një pyetje në mendje që demontimi i këtyre armëve pse nuk bëhet në vendin në Siri? Mhm. Pikërisht në Siri. Ë dhe mungesa e informacionit të bën çik konfuz, domethënë dhe nuk mund të jesh i qartë në atë që thua pse jam kundra dhe pse jam pro. Po personalisht jam kundra duke marrë informacion të përgjithshëm nga mediat apo nga njerëzit që kam qenë i rrethuar se kam pas kontakte me disa protestues. Ë mendoj që jam kundra për faktin se do ketë mendoj një ndotje të madhe Mm, dhe do të sjellë një problem. Po pati një ndotje na piu e zeza, kjo kjo është ndotje, dhe kjo kjo është ndotje do këdo. Që aksidenti është vdekjeprurës. Frika më e madhe është ndotja e ambientit edhe dëmtimi. Jetët e jo, njerëzve. Jetët e njerëzve. Domethënë, nëse ti mund të kishe një aksident përpara me një, dy viktima, derdhje nafte, hajde, derdhja e naftës ndotje shumë e rëndë etj etj, por pastrohet. uh, me kalimin e viteve do ngordhin ca zogj e ca peshq e ca kështu. Po të ndodhi një gjë, një lëshim gazi vdekjeprurës në një shpërthim të mundshëm po. larg qoftë, do të thotë që shuhen mijëra mijëra jetë. Uh, pra dhe mendoj që informacioni i qeverisë është shumë i domosdoshëm, uh, duhet të ishte bërë mendoj unë, uh, nuk duhet të ishte vonuar kaq shumë. Një deklaratë nga kryeministri apo nga stafi i tij, ose një konferencë për shtyp ose një intervistë edhe në media. Tërësisht qartë në atë çka thon, po deri diku disa zëra brenda uh, thon që janë kundër duke marrë parasysh uh, pikërisht deklaratën e kryetarit të parlamentit apo edhe të bashkiakëve të cilat janë nga krahu i Partisë Socialiste. Mazhorancës thotë pa po, bamba. Po, po. Kështu që mm. në njëfarë mënyre mendoj se E kam lexuar një status të Endrit Xhafos, deri diku i jap të drejtë për sa i përket pjesës edhe edhe qeveria po kërkon një reagim publik në mënyrë që përballë Amerikës të jetë për zërat që nuk pranojnë, të jetë një farë mënyrë e larë me me atë vendim që do marrë. Populli nuk e do këtë gjë, jam zgjedhur për të qenë në krye të këtij populli dhe atëherë unë nuk mund të dal kundra. Unë kam shkruar atë atë status në fakt e, e kam pasur një status ë uh, statusi im ishte se unë dua të bëj me një fjali kështu. Kush është Kush e mbështet qeverinë duhet të jetë kundra armëve kimike. Po, kam lexuar. Po, sepse sepse i jep i jep pikërisht këtë pra, domethënë je kundër armëve ashtu, por je në mbështetje të qeverisë sepse kështu në tavolinë ai mund të negociojë të thotë që shiko se u bë nami në Tiranë dhe nuk nuk i marr dot, domethënë siç po bëjnë njerëzit atje. Janë të gjithë kundra. Në këtë mënyrë i jep një argument për t'i bërë ballë, po themi një lloj presioni. Nuk e di, uh, ndoshta. Ëh, uh, se unë do t'i kthej një farë përgjigje asaj pyetjes që ngriti Eleni pse jo në po. Siri. Duke qenë se është një vend që është në konflikt, është shumë e lehtë që këto armë të përfundojnë në duart e në treg të zi dhe më pas në, dru, në duart e talibanëve apo ku ta di unë duart e terroristëve që dhe është shumë shumë e kollajshme. Është nuk është bërë një sqarim nga media. Jo, po nga qytetari i thjeshtë nuk mund ta kuptojë domethënë. Po. E mora në vija të përgjithshme. Jo, ke të drejtë, ke drejtë. Unë faktikisht doja të pyesja se nuk është se kam qenë shumë në kontakt me televizionin gjatë kësaj jave. Ë uh, emisione të tipit Opinion, Top Story e kanë trajtuar këtë çështje? Opinion jo, sot do ta trajtojë. Do ta trajtojë sot. sot. Ah, në rregull. Atëherë aty besoj se do marrim një. Ilva Tare. Ah. Po, ka pas emision para një jave që e ka trajtuar. Ehm, um, kështu që ky ka qenë emisioni i vetëm, po edhe një deklaratë Top Story. Ka pas Ilir Meta po. Ilir Meta. Andi që u ngrit pyetja. Mirë, domethënë në përgjithësi ngritje duarsh edhe një tjetër sa janë pro për armët kimike, gjithë pro në rregull, kundër, asnjë kundër në rregull. Miratohet. Miratohen armët kimike le të vijnë në Shqipëri. Ëm, um, kush nga juve ka ka mësim? Kam unë Sonila, unë. Erildo, Xheni, ok uh, Në proporcion sot kemi folur më gjatë sesa ditët e tjera për shkak se nuk kemi mbajtur, uh, nuk kemi mbajtur muzikën mm -hmm. Megjithatë e shoh që, që emisioni mban edhe është interesant Do jetë në orën 15, më falni në orën 17 Do jetë prapë në orën 21 Do jetë edhe i hedhur online për uh, Nuk e di nëse ndonjëri prej jush ka shkarkuar ndonjërin nga këta emisionet Jo, por nëse do, mund t'i shkarkoni në qoftë se dëshironi për t'i pasur për qejfin tuaj për shembull. Dhe ça më ndodh mua është që tani ndonjëherë, ndonjëherë kur jam duke kërkuar ndonjë hard drive kështu, gjej emisione që i kam regjistruar vetë para 7-8-9 vjetësh, domethënë kështu. Ë uh, podcaste, si këto që po bëjmë neve. Edhe është një eksperiencë Nuk e di. Është shumë interesante. Është shumë interesante si një kontroll te mjeku. E ke vënë? E thua vetë si paskam qenë. Ë, shumë është shumë e vërtetë. Po. Kam pas një aksent amerikan që tani më ka ikur komplet. Por dhe atë nuk e kam pas asnjëherë të fortë. Megjithatë, kur e dëgjoj është i dallueshëm. Flisje një çikë shumë, një çikë më ndryshe A ke përse shumë? Edhe nuk po, ça, me thën të drejtën s' e kuptoja Edhe nuk e kuptoja fare dhe bëja shumë vetëdijshëm Kurse tani e dëgjoj, është dhe është i qartë Po se ndryshon njeriu me me kalimin e kohës edhe të viteve. Mirë, faleminderit shumë Albiona. Faleminderit dhe ty. Erildo. Faleminderit Deni dhe juve. Elena. Faleminderit shumë. Blerina. Faleminderit ju. Sonila. Faleminderit. Xheni. Është gjithmonë kënaqësi të jesh këtu. Gjithashtu Warda. Faleminderit, ne ju lëmë takim nesër me emisionin ton, kështu që na dëgjoni. Okej. Okay. Mirë, Xheni. Ti bën promocion emision. Warda do. Po e bën dëshmërisht tekstin. Jo, ka Warda ke një një një, një timbër shumë të ngjashëm me një prezantuese që sot do dali në darkë në televizor tek Dancing with the Stars. Uh -huh. Armina Mevlanin. Ah. Faleminderit Blendi po e marr si kompliment. Ti tingëllon, ja tingëllon, tingëllon ke ke një diksion të ngjashëm me të. Edhe Xheksoni sigurisht. Xhekson Mevlani. Dëgjohemi radhës tjetër. Po, dëgjohemi dëgjohemi nesër. T'i biem shkurt. Okej, ehm atëherë do t'ju lëm me Chris Malinchak, kjo quhet So Good to Me, është e fundit për sot. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.